Tú lo prendes y no lo pasa Fuma guasa, tú ni fumas asa, tú eres rana, tú no pones, mejor vete pa' tu casa. Ando con una Tauro pa' si te pasa. Dame banda y pasa el bate, tú lo prendes y no lo pasa Prende, prende, prende, pasa, pasa. Prende, prende, pasa, pasa. Prende, prende, pasa, pasa. No hago coro contigo porque siento que me atrasa. Digo, bate, pasa el bate, pasa el bate, pasa el bate, pasa el bate, pasa el el bate. que me deje mal del coco. No pido menos de ahí porque yo mismo me conozco. Al con romo en la cabeza, no hay cerveza. Yo lo que quiero agarrarte y detonarte en una mesa. y es el Mario tuyo el que te manda la remesa. Dale un botellazo para que vea que no cogemos esa. Toma el cheque, al puesto todo y comprate otro de guarda para que más nunca vuelva a fuerza con nosotros. fumando o en una tranza. Pasa el bate, pasa el bate, pasa el bate, pasa el bate, pasa el bate.